zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Iratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Ilabetero, lehen igande guziz, arratxeko sortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Erreplika astelenean, arratxaldeko zazpiontan. Sortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Iratia eta zortzi provintziak elkarteak antolaturik. Euskal en zuten duzue, Euskal, e, sorti, barkatu, en duzue, sorti herrialdak zuzenean Euskal diasporaren emankoizuna. Hola a todos, Escucha sorti herrialduak zuzenean, émission para, de la, para la diaspora basca. Bonjour tout le monde, vous écoutez sorti herrialdak zuzenean, l'émission de la diaspora basque. Hi to everybody, you are listening to sorti herrialdak zuzenean, the Basque Diaspora Show. Johnny Bai eh, Zuri Egon honetan gure taldeak Badera uzkazor zihurte Arte horretan izan ibadu Baiatxegin eta kalten Go, go amekala, go gabe, barreatuak, eta senditzen aurride, ahalduenak aditu gaitzan. betetze hon bat deziratzen dugu gure lehendakari Adelin eta ainiz ainiz gehiago izan dezan. Agor bihotzez deneri eta ikus arte gure eskualdun lurrari. Joni? Beraz, eh, ginuen gurekin eh, Joni Kurutxet zuzenean eh, San Francisco tik, egin gaitu guretzat bertsu hau. Esker mila, Joni, untsa Bai. Bai, esker mila. Bai. Eh, badakizu nor, nor dugun hemen, badugu gurekin hemen eh, Robert Asirito Garra egunon? Oh. Untxa, Robert? Untxa, adio, eh, uh, Johnny. Untxa, untxa, zuek ere? Ba. <laughs> Beti ari. Eh, segitu hola hola. Bai, be. Eta ikusarte Eta zure bai, mil handi bat, Johnny, eh? Agur. Mil esker handi bat, mil esker Hala, gurekin beraz eh, zuzenen asteko emankizuna, ua, eh, nun ospatzen dugu sortzi errealdeak eh, emankizunaen sortzi garen urte betetzea. Eta gurekin badugu nainuke zantzi, norbait importantea da, deitzen dena e, Noel Elorga. Oan, Noel nor dugu, Me berarekin, uh, ongi bali mazirezte, lehen emankizuna egin ginuen uh, eh, 2008 urtean, maiatzaren hori eta lauean, haste azken bat, agatxaldeko labontan, eh, Noel? Hori da bai. Eh, hori da. Eta baginuen guk asmoa behitea, irrati mankizun bat diasporarekin hola, eta denbora hartan piskat jendeek hor uh, bezala hartzen e, begiratzen e, ziguten. Bai, hori da, bale, lehenbiziko gauza ba, gauon entzule guzieri, e, eta egia da sortzi urtez e, gauzak aniz kanbiatu direla. Orduan, denboraetan, e, eskualerien e, beti izan dira bihitz e, magikoak Kalifornia eta Argentina. Nola hemendik onbeste milaka, amar milaka, eun milaka jende joan ziren, familia guzietan itzoriek ezautzen ziren, jakin gabe nun kokatzen ziren munduan, baina itzorik hor ziren jenden baitan. Baina harremarik etzen salbu Kaliforniarekin. Kaliforniarekin beti izan dira harremanak, zenta han e, eskuara atxiki dute, mantendu dute, eta ere hango jendeak giten ziren una. Beaz beti familien artean izan dira loturak. E, Ego Amerikarekin, Tarsetinarekin, Txilerekin, Uruguayekin, galduat ziren eta duela zortzi urte, duela amar urte, eh, ba, gauza guti zakiten hemen, diaspora itza etzen erabiltzen ere, etzen ezaguna, edo gutiek zakiten zertzen. Eta gero, ba, jendiak ere ez dakit, e, eh, asola guti zuen, eh, ba, joan ziren gure aitatxiren anaiak, edo gure amatxiren e, aizpak, eta hau, taura, baina, etzen gehiago barnatzen afera hori. Den azken urte hauetan, zortzi provinziek elkartia dela, eta ere bai Euskal Argentina, zenta ere hindu lan bat haundia, eh, bai, bai, gauzak bai, bai. Eh, ba, kambiatu dira, kontzientzia bat sortu da, eta bai eskualegian, eta bai eh, munduko resuma horietan, jendek orai badute gogoa ezagutzeko, jakiteko, ba, hori zer bilakatu ziren, gure etxete joan ziren mutiko neskaek, eta han erresumetan, Argentina edo Amerikan unai, ah, eta nundik heldu ziren gure arbasua, gure aitatxia, gure amatxiak, behaz gogo hori sortu da. Erran ezake hori dela kanbiatu han urtez. Eta orai, internetekin gauzak oraino gehiago adirea kanbiatzen, zenta tresna bat eh, paregabea da, eta errestasun ahondiak emaiten dituenak, atxe maiteko gure arbaso horien ibilbideak munduan gaindi. Eta etorkizunan lo ikusten duzu bai? Zena, urratx bat egin dugu orain sortzi eh, urtez urratx bat, erran daiteke, eta bihar. Nik etorkizuna ona ikusten dut, eh, arrazoin baten gatik, eh, bi arrazoin gatik, batetik bide hori eginda zortzi urtez, amar urtez, Euskal Argentina hasi zen duela amar bost ere, uste dut? Bai, bai, mila behatzen eta latan amazazpi urtean. Hori da. Eta beraz, lan bat eginda, ispirituak iriki dira, zabaldu dira, baina ere bai gauzko mundua kamiatzen ari da, e, krisia dago, ez du balio errepikatzia, aski entzuten dugu egunero irrati telebizetan, eta irakurtzen ere egunkarietan, krisia hor da, eta jendiaren baitan sortu da, beldur bat, uzkurtasun bat, zer izango da bihar, zer bilakatuko ere gira. Eta olakotan, eh, eta hori historikoki ikusi da, beti jendiak nahi ditu bere erroak, bere sustraiak, e, eh, urbiletik senditu, unkitu, hmm. eta uste dut beraz, sekulamano gehiago izanen dela behar hori jakiteko, e, nungoat ziren gure arbasoak hori diasporako zat, eta guretzat hemen zer bilakatu ziren gure familietako jendeak. Hoi da, zenta, Noel, zenta 2000 urtean bai horretara zibar da, errezibitu genituen guk hemen uh, eh, mesu asko eh, argentinatik prezeski, zenta eiek denbora hartan krisian ziren, bazen bankrut hori hor, eta beraz, uh, sekuritate asko ge gehiago arba arbasuen bila etorri ziren ere bai, eta horrengatik uh, ere, edo... Bai hori da, abasuan bila, e, bon, ba, bada beste fenomeno bat ere, eta hori mundu guztien emaiten fenomeno bat, adibidez, estatu batuetan, e, Mexikarrak. Mexikarrak, joiten dira Mexikotik estatu batuetarat, eta beren lehen biziko e, grina da, ba, inglesa ikastia, eta ez dute sekula ongi ikasten. lehenbiziko biziko generazionia edo beran oldiak, ak inglesa badaki, eta ak nahi duena du, antzi, burutik kendu, bere burasoen, e, e, sortzeko lekua. Baina gero ondoko irugarren jenea ak badu berriz, e, eh, gogua ikaragarria, jakiteko, ba, hene aitatxia matxek, nunguat ziren, nundik gintziren, zergatik gintziren. Ta hori e, ikusten da mundu guzien, erresuma guzietan. Bada beti, lehenbiziko jenea paso egiten du, ondokoa berriz nahi du jakin. Bez hori hor da. Eta gero, ba, lehen erran bezala, guai, e, gauza gaizki dira munduan, eta ez dakik guze pasatuko den, eta sekura mano gehiago, e, hori, e, erroen sustraien berotasun hori, babespat, alako, asola, e, ez asola, baina e, aterbe bat bezala, jendik nahi du atseman horietan. Noel, e, orain dela kasik hilabete bat, elgar izan gira egeralen, e, azken agurra maiteko bainat minondori, e, gainera, dedikatzen diogu dugu gaurko emankizuna, en, uh, nola bainat lagun asko zituen eta preseski Argentinan, nola joiten zen kasik urteroz. Bai hori da, eta uh, baliatzen ez okasuan eguntaz, aste bete eh, barna galdu ditut bilagun, bat eh, bainat minondo eta bestea josean izarri bat e, mm. donostiakoa, eta bier eskaintzen diet, e, batetik agur bero bat, dauden lekuan entzun dezatela gure gure programa, eta zenta biek ere interesa handia zuten, ba, diasporarekin. Beinat, e, beste bat, e, duela sortzi amarrute, zuen e, interesik, eta gero hasi da ara joiten, jendeak ezagutzen, eta jendeak ezagutuz bezala, gero ikusi du bere sorterian, e, jaralaren ere bazirela aniz joanak, eta sortuzako alako gogo bat, behar bat, urte guziz joiteko, eta erran behar da, ba, bere azken urte hauetan, menturaztakinik, e, sortzi amar aldiz izan delan, eta horren gatik egin ditu omeste lagun, eta horren gatik ere bere eriotzak unkitu ditu hainbat jende. Eta hor behar dut aitortu, zu eh, ba, ideia ona izan duzula biziki bere eosketako meza zabaltzeko interneten, zenta izan ditut eh, ba, gutunak, e, mezuak internet zartu ditut anitz, eta anitz, erranez, ze gauza ona zen, eta zein, ze plazer egiten zuen, bainaten eosketako meza entzutea, eta ere entzutea zoin ederra ziren e, mesak eta kantuak. Bai, noski. Bon, hori, eh, beharrezkoa behar ezkoa zela, ez da, nire gain hori, benan da, Euskal Herritik norbaitek egin behar zuen eh, zerbait, hor, bainaten dako, eta bere diasporako lagunen dako. Egin genuen jadanik hori, ere bai, Michel Echeverriren anaiaren dako, apesazena, Kalifornian, Kaliforniako lagunak ezin ziren etorri erosketarat, eta bon, grabatu genuen hor, denbora hartan, mesa ere bai, Kaliforniako lagunek entzun dezan ere bai, mesa hori. Um, deitzen aldigu zue, ez, barkatu, bidaltzen aldizki guzuen mesu bat, interneten bitartez, e-maila hau da, irratia abildua sortziprobintziak.com Orduan, igaur uh, eh, emankizunan partikulara, irabazten alduzue, baditugu irabazteko uh, eh, amaika liburu, oran, liburu bakoitzak ditzen dira kod eskutu, kod eskutu, liburu hori bon frantxexez da, zer aipatzen du? Aipatzen du Euskal Herria amabi, eh, ama, bimilat amazazpi Euskal Herria askatua, federazioa, lehen dakaria daitzen da argia zentzu, beraz emazte bat da, eta eh, da eh, liburu oso interesgarria nunbait, eta gainera frantziarekin munga da kabrotonen, orto nori ere bai interesgarria da, baina izi gari iratzia da, beraz lehen eh, amar mesuek, amaika mesuek be, irabaziko dute uh, liburu hori, uh, beraz iratzi bakarrik mesu bat zuen izena elbidea eta telefono zenbaki batekin. Hala, eh, be, segitzen dugu, queremos enviar también un mensaje para vuestra familia acá, por ejemplo, que puedes enviarnos un correo electrónico à la direction de iratia arroba, 8 provinciac.com. Vous pouvez donc nous faire parvenir un message en nous appelant, en nous, pardon, en nous envoyant un email mail à irratia sortie provinciac, le chiffre sorti, le chiffre 8 provinciac.com. Et les, 10, les 11 premiers e emails gagneront le livre, un, polar géopolitique euh, d'anticipation, comme ils appellent ça, ça s'appelle Code Escoutou, qui parle donc de. Hum, Pays-Bas, la fédération euh, pays du Euskadi euh, libérée en 2017 avec une Lendakari Argia Sensu. Je l'ai lu deux fois ce bouquin, c'est un bijou, c'est à lire et c'est à gagner ce soir sur Euskadi Ratiak. Robert. if you want to get into contact with us uh, this evening, you could uh, send us an email at uh, iratia uh, at the number eight pro- provinciac.com. And uh, one of the 11, 10 first people that send us an email will win a book. Uh, you'll have to be able to read it in French, but it's very, very worth reading. It's called Code Escutu. It's um, a fictitious novel of the future of the Basque Country, which is an independent state, uh, which is a, it's, it's like a police type of novel with a lot of action in it. It's very good. Please send us an email. And the out is from Boise. His name is John Echebels. That's right. donc l'auteur s'appelle John Echebels. C'est un, formateur dans les bérets verts à, <laughs> à Boise dans l'Idaho. Et là, un Boiseco John Echebelsek euh, militarra idatzi militara liburu hori. Es euh, un auteur qui se llama John Echebels qui vive en Boise que ha escrito este libro. Hala, segitzen dugu, orduan, euh, orain arte, euh, Noël, je reviens vers toi, hein, sous les sous les heldu niz. Uh, izan dira jende asko, hein, emankizun honetan, horietarik euh, nahi, nahi dut bakarrik euh, Kamil Marek Zopsa, Poloniara, uh, hein, bakarrik ikasi duena Euskara. Ta berak du sortu ere bai lehen iztegia Euskara Poloniara. Didier Mundutegi ere bai, Marinela, Edmond Lataiad, finki Euskal pilotari buruzko Telebista saio bat Kantariak ere, Naira Rubles, Pierre Paul Versailles Jean-Michel Bédachagar, Peio Zerbiel Goset taldea, Batiz Dalman Pancho Peio Eta abar eh, Ekonomia ere bai epatu dugu Pagoa, Euskal Garagardoa, José Ángel Arbelaitzekin Tagurekin dena hemen egunon José Ángel ongi Kaixo egunon. hon. <laughs> Hortian, uh, eh, ukandugu ere bai, laugei irudenda, Euskal Pak, Euskal Zorzi, Noski, Erikoa, Pierre Mendiburrekin, gurekin da, baina ez da mikroen gibilen, baina hor da Pierre Mendibur gurekin ere bai, Euskal Moneta, Xabi Gamino, eh, Jean-Michel Larrasket ere bai. Beste artista batzuk, Gael Rabaz bezala, berak zuen antolatu Pierre Polo Bertzaitzen tekstuak eta Joseba Sarrenan handia, eta Bernardo Atxagaren tekstuekin, diaspora bidaian antzerkia. Hala, horrekin be, pasatuko dugu uh, uh proposatzen dauzut entzutea de musika txiki bat uh, Xabier Leterena, te gainera. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai Hautsartatik anuste gabean noizpait gina den guernai hernai Eta horrela bizitzen gera sortuz da sortuz gure aukera Atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera Gogorki loturi gaude, gogorki loturi gaude Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia Ekintaekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu Jakintza eta argia, jakintza eta argia Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia Gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea Eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz bertatik anirautea, bertatik anirautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetza tartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea. Ez da kongi ongi oidaki, eukitzea zein denona, bere premiak bete nahirikan, beti bizidagizona. gizona gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan saia gaitezen ikusten saia gaitezen ikusten Ametxeroak bazterturikan, sasi zikinak behingo zerreta, bide bat aukeratzen, bideon bat aukeratzen. sortu ginenen borberetik, beretik sortuko dira besteak burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak beren aukeren jabera ikiz eta erortzean berriro jaikiz ibiltzen joanen direnak ibiltzen joanen direnak Gertakizunen indartargiz, giz gure ametsarra garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak. Eta egia bilakaturik, ametsaren antziduri, Errizar batek bide berritik ekingo dio urduri Guztien lana guztien esku jasoko dute sendota prestu Beren bizitzen edergai, beren bizitzen edergai Diru zakarrak bihotzik ez lotuko dute gogorta estu Azez dedin gizonen gain, azez dedin gizonen gain Diru zakarrak bihotzik ez lotuko dute gogorta estu Azez de din gizonen gain, azez de gizonen gain, gizonen gain. Bo, Noel Elorga? Bai, entzun dugu Xavier Lete, izaren hau kantuarekin, eta kantu hori, e, biziki kantu ederra da, egan ez dut eganen eskolegiko eskual kantuetan ederrena dela, zenta eskual kantua denak ederra bitira, baina e, eh, barrandako jena, menturaz, barrandako jena, sakonena, zenta azken batean hor, eh, iz batzuekin, e, agertzen du ba, mundu untan jendeen e, arrenguren hausia zer giren, nola egiten ditugun arremanak naturarekin, eta nola hor behar dugun gure bidea aurkitu alden bezala. Eta kantu hori dela, eta nuke baliatu, paradauntaz, erraiteko hemen eta enean itzinean dudan Josean Arbelaitz, Belaitz, oiatzundarrak, e, eh, antolatzen dituela, ba, ba, jadanik bi urte antolatzen dituela ba, konzertu batzuk, Josean Gelar da, e, eh, Xabier Leteren ondoriotasun kulturala bermatu behar duen abokatua, eta hori gauza importantea da, eta hori dela eta antolatu ditu, eta beti antolatzen ditu, konzertu batzuk paregabeak, eta e, hori zazpi provintzietan, zazpi provintzietako kantariekin. E, denetan e, bete dira, eskualeriko antzoki haundienak, e, Bilbon, Iruñan, Gasteizen, Donostian, denetan bete dira, eta hori nahi nuen e, azpi marratu e, lehenago errandu diasporak e, diasporaren ezautzak albideatzen zuela gure erroen, gure sustraien eta unkitze hori, mian ere ez dugu antzi behar badugula hemen kultura bat, biziki aberatsa, eta kultura hori ezagutuz, landuz eta baitatuz e, bilakatuko giri gela, zer giren eta zer izanen giren. Bestalde, e, nahi dut ere erran, e, Zenta Jose Angel izan behita laguntzailea programa hauren laguntzailea, e, nahi nuke berak, bere lanaz bestalde, e, bere sorterrian egiten duela garagarro bat, pagoa. Ikaragarria! E, bai, eta ikusten baduzu egoen kale telebistan egun guziz, alagertzen dira pagoa e, garagarroa, eta Hor, mezu bat igortzen dut, e, entzuten gaituzten diasporako eskaldun guzi ere, San Francisco, edo Buenos Aires, edo Montevideon, ba, jakin dezaten, badela, eskolegian, oiatzunen, garagardo bat, biziki ona, e, eta garagardo eskualduna, eta nahi da dute erosi, Jose Angelak belaitz, prest eta preparatua dela, iotzeko erosleen lekuetarat. Kartoinak, kartoinak. <laughs> eta nola hemen antzinean dudan, berari galde bat eginen diot, Jose Angel, e, ba, ik e, iretako zer duk, Xabrielete? izan dudan eretzat, e, behar bada, bizitza hontan ezagutu dudan, eus, mm, personarik importanteena. Euskaldun bezala, persona bezala, poeta bezala, kantari bezala, Euskaldun kompleto bat, eta, bueno, oso gizon zuzena, artista handia, um, humanitatea handikua, eta Euskaldun entzat persona ere dugarri bat. Eta horrei, eh, antolatu bat hainbat eh, konzertu, zeketako, eta bost edo lako zerbait, eta ire bilana edo balantzia zer duk? balantzia izan du da, izugarri ona, zeren egin dugu gutxi gora bera Euskal Herriko selekzione bat, kiroletan ezaten da, futboleko selekzionea, pelotan eta bestian, eta kulturan ez da oikua hori izaten, baino Xavier Lete hiltzelarik bere omenezko kantaldi batzuk antolatu ditugu, eta eskualerriko Herriko kantari guzia prest izan du dira elkarrekin lana egiteko, eta eman dugu, lehen urtean, ja, amabos bila persona naurrien Euskal Herri guztian, eta jendea unkitu da, eta horren ondorioz, e, izan dugu oso harreman ona, respeto ondikua, eta e, teknikoki eta profesionalki untxapasatu pasatu dena, eta pentsatu dugu ongi seguida segida ematia eta Euskal Herrian amaz mila persona baino gehiago bizi direnez behartzela e, eh, albalitz mm, hiriburu guztietan eta nahi den herrietan mm, manera hortan ibili eta bigarren urtean sortu dugu sortuko dira besteak izenekin eta hor Mm, jarri ditugu generazione berriak. Eman, bere garaien izan du ziren Benito Lertxundi, Mikel Aua, Xavier Let eta Imanol figurarik handienak, baino sorte handikoa gira orain, zeren beste batzuk itorri ziren, Erramu Martikorena eta Ange Dualde eta dena, baina orai bada urrezko generazione bat, mm. nun Mm, parte handi bat oso nagiren bizkaitarrak. Mikel Urdangarin, Enaut Elorri eta Kenzazpi pop rockeko taldeko kantaria, eta Alex Ardui rockeko talde bat, e, talde bateko kantaria baita ere, eta bueno, beste anitze dira. Orduan, orain e, kantari hoiekin e, ari gira bigarren urtez eta erabaki dugu ez gerala neoiz geldituko urte oroz egingo dula repertorioa berritu eta eskualerrian eta eskualerritik kanpo pixkat Euskal Herriaren irudi bat eman Euskal Herri zabal bat Euskal Herria ez da intxipia ez da ez Euskadi, ez Gipuzko, ez Nafarroa Euskal Herria osoa bai. eta denian eman eta Euskal Herritik kanpo ere badugu adiskide batzun bitartez Estokolmon ere emateko hori da, hori hori <laughs> hori esan zure eskupa hori Euskal Etxe begi bat baden hori bai gure adiskide batek, mm, suediako neskatil ederta polit eta simpatika batek, torri zen duela zonbait urte Euskal Herrira, espainola ikastera eta ikasi du eskuaraz, eta gurekin ibili da, eta nik ustut Euskal Herriaren txako maite mindu dela, e, adiskide honak inditulako, eta eskualdun bilakatu da. Joan da Estokolmora, eta han sortu du etxe berri bat aurten, nun bildu ditun eskualdun guziak, hango jentekin eskonduak edo bikote direnak, eun da gehiago jendekin, eta bi hizkuntza ofizial dituzte, suediara eta eskuara, indute bandera ere, eta eh, datorren urterako ari gera prestatzen hango antzoki eder batean sortuko dira besteak hori Estokolmon ematia zeren ematen dena eskueraz ematen dugu baina dia kalitate handiko kantuak e, melodiak tekstoak ere eta badia Euskal Herrika kantari ez aparte munduko zonbait kanto famatukin eta uste du edozein lekutan e, emateko manera dela eta hori dugu ilusionea, eta diasparako norbait animotzen baldin bada, arare pozik joango gira, artista beti galdetzen, arbelaiz, eh, noiz behar diagu Ameriketara, oh, nomad jau. Eh, be, jadani guren zurek igor lezen mezu bat, erberaz, irratia abildoa komera eta jadanik erraiteko ere bai, jadanik bitugu bira bazle hor eh, emailetan, badugu jadanik mirentxu, deitzen dena mirentxu hauski eta misu etxe eh, biak eh, igorri dute email bat, hor beraz, biak irabazi dute liburutxo bat, eta importanta da gen duzuna orain arte uh, Jose Angel, zenta orain lotura iten aldut hemen eh, Pascal Laskanorekin. Eh, bonjour Pascal. Oui, bonsoir à tous, bonsoir. Gauan deneri. Orduan, eh, tradi dantza tradizionaletik eh, ispiritua dantza ikusgarri sorkuntza berri bat sortu da. Ikusgarriaren gaia, Nafarroatik eta Aragoietik etortzen ziren neska gazteak maule espartin enpresetan lan egiteko. Garaia, mila behatzen eta mila urtea kokatzen da. Dantzak aurkeztuak dira, amairu neskekin eta zazpi Denak dantzari tradizionalak dira horien onarizko taldeetan. Ainarak proiektuak eh, ekimen saria ukan Kultura eh, Euskal Kulturakundea eta Iparaldeko dantzarien biltzarrak eh, proiektua sustengatzen dute. Donc Pascal Lascano, bonsoir. Comment ça va Oui, très bien, très très bien, en bonne compagnie. <laughs> oui, c'est vrai que euh, ce soir c'est un peu particulier. Hein, parce Tout à fait. Que le, cidre coule à flot. Oui, euh, hein, oui, oui. Voilà, ce qui détend énormément le micro. Matinée oui. est là pour ça. Donc, euh, Là, c'est un spectacle donc qui s'appelle donc Ainarak, n'est-ce pas Oui, c'est ça, Ainarak. Alors, à pour moi, ce sont des hirondelles. Oui, tout à fait. Et Alors, quel est le rapport euh, Comment on, crée un spectacle autour d'Ainarak <laughs> Voilà. tout simplement parce que c'est un, entrée nom très, porteur et très symbolique d'une histoire, une histoire de femme. Mm. Et c'est pour ça que ça, m'intéressait énormément. Mm. C'est une histoire de femme, c'est des jeunes filles qui partaient de Navarre et d'Aragon, qui traversaient les montagnes pendant trois jours, au risque bien sûr parfois de leur vie, pour aller travailler les sandales à Moléon à une époque où l'industrialisation euh, avait énormément progressé à Moléon et qu'il y avait une demande de main d'œuvre. Donc Ainalak reprend en fait l'histoire de ces jeunes filles dans une adaptation euh, relativement moderne malgré que ce soit une histoire du passé, mais la conception de ce spectacle est relativement euh, contemporaine. Donc c'est une forme de mélange entre le passé, le présent et allez, on peut même évoquer le futur alors. Et le futur, oui, puis c'est surtout aussi euh, montrer que c'était aussi euh, quand même des femmes qui euh, arrivaient dans l'industrialisation, c'est quelque chose de très très moderne pour l'époque. Hmm. Et, en fait, ce spectacle, bien sûr, il, a, il, est tiré du passé, nous avons des costumes d'époque sur scène, hmm. et l'image qui, en reste, c'est que les gens sont surpris à la fin de ce spectacle d'avoir vu une conception de la chorégraphie, de la mise en scène relativement moderne. Et il dure combien le spectacle Le spectacle dure une heure et quart. Une heure et quart quand même. Une heure et quart non-stop, sans entracte, avec une performance des danseurs quand même qui a souligné. Et donc là, vous avez joué à Garassi, c'était en avril Oui, en avril, de, pour euh, Irurikiko Iratia. Ah, voilà. C'est pas les concurrence, c'est nous ça. <laughs> Mais oui, c'est la même maison. <laughs> Donc on, le redit. Il hein, voilà, très bien. Et c'est vrai que c'était un spectacle qui nous a beaucoup porté à nous et on a passé une excellente soirée euh, avec un accueil euh, énorme de, la radio et on les en remercie encore <laughs> avec beaucoup de monde et, un succès. Euh, dont on est très, très fiers. Et la prochaine date, alors c'est pour quand là La prochaine date, c'est le 8 juin à Montléon. Alors là, c'est aussi une date qu'on attend parce que bien sûr, par rapport à l'histoire du spectacle, euh, ben, c'est un peu l'aboutissement. Euh. Hmm. C'est les hirondelles qui reviennent à Montléon en fait, le 8 juin. C'est le printemps. C'est la, fin du printemps là. Oui. Et par contre, euh, donc 20 danseurs, 13 filles, 7 garçons, comment vous êtes organisé pour mettre en place un tel spectacle Parce que là, je pense que les, les danseurs viennent de, déjà de troupes de, de, troupes de danse différentes. Oui, en fait, bon déjà, pour certains, on travaille déjà depuis le c'est le troisième spectacle de Salena Saedako, troisième création adaptation. Euh, donc certains me suivent déjà depuis euh, un certain moment. Et euh, je vais souligner que les danseurs font partie de groupes différents. Alors en premier, bien sûr, il y en a de, groupe Guetalia qui est mon groupe à moi d'origine, et puis Dasparin, saint sur nivelle Itsasu, Staritz. Et c'est vrai qu'au départ, il faut forcément une normalisation un petit peu de, des pas, mais bon, c'est quelque chose qui se fait dans le travail et dans le plaisir. C'est-à-dire qu'au niveau de donc la technique de danse en elle-même, c'est la même, on va dire. Oui, même, si les, même si on sait quand même que certains pas de danse sont différents en fonction des provinces et des. Oui, tout à fait. Alors, on a essayé d'adapter forcément, on a fait des choix de répertoire de pas euh, qui pouvaient euh, soutenir l'histoire. Il est évident qu'on allait aborder le, la soule, hein, euh, puisque l'aboutissement de l'histoire se passe quand même à Mouléon Mais pour, pour aussi varier un petit peu les chorégraphies, on a abordé le, répertoire des pas biscayens. Entre autres, je pense à la danse quand elles sont en, contact avec les douaniers, quand les hirondelles rencontrent les douaniers en montagne pour donner énormément de force euh, dans, dans cette rencontre. On a utilisé les pas euh, du répertoire biscayen un peu de répertoire de Guy qui est très technique et bon, on essaye quand même de, s'en rapprocher d'une technique euh, la plus évoluée possible. Et hum, justement, euh, donc la, la, prochaine a lieu donc effectivement à Moléo, mais alors après, euh, vous, avez d'autres dates en Pays Basque Alors on, on est en, en, comment dire en de, de prochains contrats qu'on espère qu'ils vont aboutir. Mm-hmm. Donc voilà, on peut, je peux pas trop trop me prononcer encore sur cela, mais mais nous sommes ouverts à toute proposition et, et bien sûr, notre plus grand bonheur serait d'aller le faire euh, voilà, de l'autre côté et vers tous ces villages de, la provenance des Hirondelles, Ishaba, la Navarre. Euh, euh, voilà, ça nous ferait vraiment plaisir d'aller là-bas. Et, donc, bon, vous nous avez dit que c'est le troisième spectacle que vous avez troisième organisé. Spectacle. Et avec les, vous en avez donc fait deux avant. Avec les deux avant, vous avez quand même voyagé. Vous avez été euh, dans la diaspora voir les cousines, nos cousines d'Amérique. Euh, ah oui, ah oui, oui. Mais nous avons eu et ce, grand plaisir. Euh. Alors c'était avec le deuxième spectacle, Guasen, parce que nous étions déjà dans un effectif un peu plus restreint. Et nous, c'était dix danseuses. Et voilà, nous avons eu la chance de rentrer en contact avec Monsieur Philippe Achirito Garay. Donc je suis oh très heureuse de faire la connaissance de son frère ce soir ici. <laughs> avec ses belles bretelles jusqu'à Et j'envoie un coucou à Philippe euh, s'il nous écoute parce que voilà, ça c'est vraiment, on garde un souvenir et un moment euh, euh, vraiment de, grand bonheur d'avoir pu rencontrer la diaspora. Pour moi, personnellement, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que depuis toute jeune, j'étais toujours attirée par ce monde de la diaspora et dont j'en suis assez éloignée mais qui m'intéresse et je me dis pourquoi pas un jour un sujet de spectacle. Tiens, question subsidiaire. quand vous étiez là-bas, hmm. qu'est-ce que vous avez vu qu'est-ce que ça vous a apporté à vous personnellement Mais ce que ça nous a apporté personnellement, en tant que déjà que troupe, euh, ça a été le plaisir d'aller montrer notre travail là-bas, de, de pouvoir partager avec le groupe local, hein, où on a rencontré quand même aussi euh, les jeunes, et je pense aussi euh, remercier Valérie Tcharen, qui nous a aussi très très bien accueillis. Et ensuite, bien sûr, malgré qu'il y ait une différence générationnelle, parce que nos danseurs sont plus jeunes peu que la diaspora actuelle, mais il y a eu des rencontres et les jeunes du groupe ont ont très vite euh, euh, fait connaissance de personnes qui avaient connu leur famille. Enfin, voilà, ça, a été un lien, un lien qui s'est recréé aussi avec des connaissances. Si vous cherchez des contacts, notamment en Argentine, alors il n'y a pas de problème. Ah, ben mais si on partait en Argentine. Aitor Alava, là, moi, on connaît Aitor Alava, qui est professeur de danse à Ushkeche, à Buenos Aires, qui est un professeur de danse réputé. je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure. Avec plaisir. Hein mais c'est vrai que des fois, c'est ce qui est un peu dur quand on a un, spectacle comme ça qui, a un peu de costume et de matériel, c'est de pouvoir euh, se déplacer mais d'aller à, Paris ou des choses comme ça, rencontrer les Esquaichia, déjà aussi en Europe, ce serait très intéressant pour nous. Très bien. Robert, une petite translation? Do you want, well, I could do uh, what we just talked about? Yes. Yeah, we'll uh, real quick, uh, we're doing an interview with uh, Pascal Lascona here, who's with her dance group called uh, Ainarak. And Noel, Ainarak in English, is it sparrows, the Ihondel in English? In English, I don't know. Uh, Is it a sparrow? I, I, am not very prepared. We'll, we'll use in the English, word sparrow. Pool. Pool. <laughs> no. Benoit's very funny. Um, the, the, the reason they picked this name is because the, the those there was girls that migrated from Navarre to uh, Morillon to, to, work. Just like the sparrows migrate, uh, these girls migrate. So that's that's how they came up with the name uh, Ainarak. Um, Ainarak. Um, the women who, who did this was very interesting at this time because uh, there was a lot of industrialization going on, and they were some of the first women to do this. The cho- choreography that's involved with this uh, this dance, they take traditional dancing and mix it with modern dancing. And they, they take different dances from different provinces as well, depending on different situations within the performance. For example, these these women run in, run into um, border in- in- inspectors. And a dance that represented that conflict or that meeting was a dance from Biscay. So, depending on the situation, depending on the type of dancing that w- they would use. The next date that's coming up is a big date. It's uh, the 8th of June in Morillon, which is a very uh, a- important date because they're actually going to uh, the city where a lot of this took place. Um, the group is made up of uh, 20 dancers, 13 girls, and seven boys. Um, Benoit asked how uh, they manage that. A lot of these dancers come from different groups from within the Basque Country right now, and it, it takes them a little bit of while of being together to, to gel and uh, to to work together. But it works fine. Um, this is the third type, the third time that Pascal has worked with groups. One of her other groups, called Guasen, actually was in the diaspora and made it to San Francisco. It was a very, very good experience. Uh, it was great for her personally to have the dance group meet the dance group from San Francisco and to have the interaction between the two groups. Milesh for this presentation. Noel. Noel Elorga. It's it. Noel, entzuten nauzu? Bai. bai. Zer, um, zer iduritzen zaizu olako ikusgarri bat diasporan? Pascal, Pascal Laskanoena, Laskan, Ainarak, olako proiektu bat joaitea diasporan zuri? ba, bi gauza bat dira e, ez dut hain erresa ikusten e, gauza dira ez du balio ere ba, esperantza falso sortzia batetik bada hemendik e, olako talde bat ermaiteko Argentinara eta Kaliforniara gastuak hor dira materiala eta ermaiteko bat eta bi behar daitortu ere ba, e, diasporan e, ainaren afera hori ez dela ezaguna E, eskolarien ere ez da inezaguna, han mhm. suberon bai, bai, bai, baina e, gaia biziki interesantia da, hor, e, aragoietik eta nafarroatik e, diren unbeste jende maulerat e, lan egiteko espartinetan eta mm -hmm. kendu eta orai pixka bat ari da ezagutzen liburu batzu atera baiti da, baxe eta lapurri, mena gaia ez da biziki ezaguna. Eta kanpora joiteko, edo talde joiteko, ba, eta Jose Angelek hori badaki, nire hobeki, ze, ba, ze gastua diren. On l'a de Pascal, euh, prochaine date, donc, on a dit, c'était le... C'est le 8 juin à Moléon. 8 juin au, à Moléon. à Moléon. organisé par le comité des fêtes de Moléon. D'accord. Mm. Et un pas en partenariat avec une radio <laughs> <laughs> Alors, euh, un partenariat de radio, non, rien, euh, enfin, rien pour l'instant. Pour, <laughs> l'instant. Mais en fait, on est toujours soutenu par l'Institut culturel basque. Et, voilà, et je voulais souligner aussi qu'on remercie parce que ce spectacle avait reçu le prix Equimène je en 2011. Voilà, mais je le redis parce que bon, on se doit quand même de souligner euh, ce genre de soutien qui sont très très importants et voilà. Euh, c'est vrai que c'est un apport qui permet justement à la culture locale de pouvoir aussi vivre et de mm. pouvoir s'exporter entre guillemets de. Tout à fait, parce que si on n'avait pas ces soutiens, bien sûr, de, l'institut, enfin voilà, mm. c'est comme ça qu'on a pu aussi aller à San Francisco. Enfin, je veux dire, c'est mm. toujours euh, les, choses deviennent de plus en plus compliquées, les financements sont toujours à la baisse et que c'est un combat pour des associations toujours de trouver des financements pour pouvoir bouger, c'est sûr. Pascal, er, erraiten zidan hor Pascalek eta mm, eiek eh, antzerkia pixkatza baltzeko mundu antzear, eh, iparaldeko erakunde publiko batzuk, Euskal Kulturakundea edo beste erakunde publiko batzuk diru laguntza maten zutela, eta diru laguntza horrek eieri permititzen zaie joitea. E, ego aldean edo Espainian, ba dira olako gaur erakunde publiko diru, olako diru eta e, sartzen dira olako laguntzeko kantariak, taldeak eta artistak ego aldean, edo Izango dira, baina nik ez dut ezagutzen. Ah. E, ez, bazian leno zerbait, baino orain krisisa dela eta, bai. bueno, nik, eh? nik uste dut, e, ba, igual, azkeneko oita marrurtian izan du den egoerarik txarrena zango da alde hortan, zeren leno gutxienik e, erriko txeak antolatzen zuten, edo zein talde edo kantari, hmm. eta orain ez du festak, e, bestak kenduta, Besta illa deus, eh? e, egiten du kantaria berak eta jendearen sarreran diruakin aurrea tira autofinanziazio modu batian, baina mm. uste dut egoera dola oso txarra eta aurrera ateratzeko ikusten dut pixkat eh, bakoitzaren iniziatiba edo itxian ba, negarrez egon berrian hartu gitarra, atera, <laughs> kantatu pixkat eta norbait zerbait eginta. Bueno, uste dut eh, Euskal Herrian ere oso urte txarretan eta garai zailetan egin direla gauza oso garrantzitsuak. Adibidez, mm. ikastolaren mundua eta deneura etzen eh, dirurik, etzen ezer, bine, bazen pasione handi bat, bazen eskualdun izateko gor, eta uste dut behar dugula erakundearen esku dena egutia hori, zeren pasatu dira urte honak eta han egualdia mentzat erakundeak egin ditute asko, baino egiten altzuten askoz gehiago. Bai. Eta eskual, eskuarazko kultura, ez da neiko e, eh, bultzatu izan du, eta gobernuan egon diren taldeak, batzuek abertzalek hilabeti, beti mm, niretzat izan du dira oso epelak, eta jente honak bai, baino ez dute biziki bizitu ez eskueraz, eskolarri euskaldun bat, eta artistikoki fuerte bat, eta orain krisisa etorri delarek zertan gelditzen gea. Ordun, uste dut etorkizuna dagola eh hiritarren eta eskualdonen eskutan eta iniziatiba propioetan, zeren ja leno bazen sosa, etzen egin, orain ez da sosa o egiten dugu guk edo ez da egiten. Baina, uste dut eh krisiseko momentu auzolaneko e, espirituak behar dela berreskuratu eta gogoratu gure gurasoen eta garaiori zailtzela mm. eta pasatu ditu Tugu pixkat e, gurasoen onduan bizitza oso arina eta lasaia, mm. eta gure semiari berriz heldu zaie ba, beraiek gogor lan egiteko, baino badut esperantza zeren badu gazteri e, eskualduna inoiz baino preparatuko. Hago, badaude... Mm, interneten badaude Twitterren ebiltzen direnak lau mila Euskaldun baino gehiago eunero, Twitter euskera ze jarri da, badaude milaka Euskaldun batzun gaztiak oso aktiboak eta jarri dutena, pues adibidez interneten euskera, jende, anitzek pentsatuko du hizkuntza txipioa dela euskera, eta mundun da hogeita amazazpigarren hizkuntza guzi eta nun dauden milioika jendek beste batzutan. Beraz, uste dut behar dugula norberak alden geina egin eta erakunde eta agintari eta politikoetan esperantza gutxiago eduki. E, Simpleki, baldin bali madizut, ze placer den Euskaldun izaitia urartzen zuka hori? Bai. Bakizu zerretik erraiten izut hori? entzun, hau da Jean-Paul Bart San Francisco kantu bat. Zerari kesko alegria Aldi guzi zarritzen az Ikustia zer diende gozo eta sanoa Unuko gizaki Omen honez da ula irabazten Datiarrak lasterka etortzen Osagari bat berritze egiteko Gua eskualeria Mondo goziare zautzen dute Gure buruko eta Gure indarra eta pilota Zerra zera eskualduna izaitea naiz herriti Nele lura askaz dut gerozti Barakit egun bat ez zehu Gane naizela erretira ordu Demora luzia da ezin pasa Antzinatu nahi nuke denbora Izaiteko eskualerian zelegua eskualeria Mundu guzian zautzen dute Gure buruko eta fandango Gure indarra eta pilota Zer plazera eskualduna izaitea Mundu guzian zautzen dute Gure buruko eta fandango Gure rata pilota Se plazerás cual una izaitea e Gure rata pilota Se plazerás cual una izaitea e Voilà, c'est Jean-Paul Bart, San Tic, euh, Pascal Lascano, ben, merci beaucoup d'être venu merci ce soir. à vous, c'était un plaisir. Voilà. Et alors, euh, Pascal ben, s'en va, mais nous a rejoint. Alors, quelqu'un, euh, ça fait des années que je le suis dans les réseaux sociaux. Il a fait euh, Top Chef aux États-Unis. Il a été, il avait son petit restaurant à San Francisco, Il Iluna Bar. Non, Iluna Basque. Iluna Basque, oui. Iluna Basque, Matine Noblia. J'ai parlé de toi de nombreuses fois ici, en prenant ton exemple à chaque fois pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Ben voilà, on t'a fait un peu de pub au niveau local. Et donc Matine, il est venu aujourd'hui avec euh, sa femme Jessica et Lani, le chien. C'est ça. ça <laughs> vois, pour ça. Je me retournais et je demandais à ta femme comment il s'appelle ton chien. Tu <laughs> voilà. Un petit Jacques Russell. Voilà, le petit Jacques Russell. Tu es revenu au pays. Voilà, c'est ça. Comment là-bas hum, C'était bien, hein, c'était génial. Hein. Euh, ça faisait euh, presque dix ans que j'y étais. Euh, j'aime beaucoup la côte californienne, donc c'est magnifique. Il fait beau tous les jours tu as ramené ton épouse de là-bas. Voilà, c'est ça. Euh, donc et là, tu as bientôt de papa, donc c'est magnifique tout ça. Oui, il manque plus que deux mois et. Euh, et voilà. Je suis papa. <laughs> et bon Guillettori. À propos, j'en profite parce qu'il me semble que c'est le 9 euh, mai, c'est ton anniversaire, c'est ça C'est ça, oui. Hein, Solionac, donc. Hein merci. 33 ans. 33 <laughs> ans, l'âge du Christ. Mais tu finiras pas comme lui. Ah, <laughs> c'est ce que je dis toujours. Robert. Tu le connaissais à Mathilde Noglia ah, oh, euh, Oui, moi je parle en français. Oui, oui, je fais connaissance euh, pendant le temps que j'étais à San Francisco comme un client à Ilona Basque et j'ai bien profité de, de super pincho qu'ils ont fait là-bas. <laughs> <laughs> Au centre basque aussi. Euh, non, plusieurs fois peut-être, ou au, pique-nique basque de Petaluma peut-être. Oui, oui, on s'est vu, là aussi. Mais mes meilleurs souvenirs, c'était dans, au restaurant. Le ça. <laughs> Dès qu'il y a la sangria, euh, <laughs> tout, va bien. C'est fou hein, finalement, quand les Basques, on se retrouve tous autour d'une bonne gamelle. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, c'est euh, la première réunion. Matine, Merci beaucoup. Je sais que tu es passé un coup de vent que euh, Jessica est pressée parce qu'elle a voilà, elle a faim. Elle a faim, oui, elle ou euh, le bébé a faim. Oui, le bébé a faim. <laughs> Donc merci beaucoup d'être venu nous faire un petit coucou pour notre 8e anniversaire. Et puis tu repasses nous voir quand tu veux. Bien sûr. Hein Merci. Merci. Ara, beraz, segitzen dugu, orain bertan eh, Jean-Paul Bartentzun dugu, uste dut, Noel elorgak ere bain bazuen zerbait erraiteko, Noel? Bai, eh, bi itzaz erraiteko, jentzun dugu, ba, Kaliforniako kantari bat, bat, tainuako semia. baina ere, ba, egun hain txusen, oian batean, o xoritipi bat entzun diot berri bat, eh, Jose Angel Arbelaiz, berri zere hau, baduela xede bat, eta xedea baino gehiago, zenta gauzatuko da uste dut, e, ba, asteuntan, ostiralian, hor talde berri bat sortu da, eta talde hortan denbora bateko eta oraiko kantariak elkartzen ditu. Eta hori da ustut bide oberena eskual kantagintzari, e, ba, gero bat emaiteko. Bitze zaipatzen alduk, labur, zenta denbora... Bai, e... Idu lau, eh? E, elkarrekin jarri ditugu lanian, Erramun Martikorena, Pierpol Berzaiz, Magali Zubilaga eta Nafarroako Estitxu Pinatxo, e, bi gizon eta bi emakume, eta geho, lau musikari, Josean Goikotxearen e, gidaritzapean eta datorren ostiral untan Hernaniko antzokian estreinatuko da lehen kantaldiga, eta esan ezake kanta berri anitz direla eta modu mm, goxo eta elegante batean uste dut talde hon bat izango dela eskolarri osorako eta geu badugu atarratzen ere e, abuztuak hogeite iruan egiteko e, ideia, eta donostiako Victoria Eugenia antzokian, urriak bostian izango da Gipuzkoako presentazionea, eta garazineari gera izketan, eta nahi genuke Euskal Herriko herri bisita egin, kantatu, eta gurekin jendiak ere plazer izan dezan, eta horrela jarretxo. Baina, Nola? Bueno, bukatu dugu, esan ez talde hori, ba, Hernanin izango dela, geho donostian, eta atarratzen bai. abuztuago itiruan, eta garazien ere egin nahi ganukela, eta, bueno, kontu da, laister izango dela eskolerrian talde berri bat, e, eh, jenderi plazarremateko. Habe, eta pentsatzen duzu hemen entzunen nalko dugula? E, ez dugu orain dikan diskorik, baino guk grabazione ekarriko dugu eta kanta barriak izango dituzu hemen jendeak entzuteko. Ah, bikain hori esker, handi bat, eh, Jose Angel. E, eh, orain txibertan, be, ara ere, proposatzen zuten zutea, beste talde bat, ezin ziren etorri gaur gomitatuak ziren eta barkatuak dira, da kalakan taldea, entzun. Entzun. Ia largune, lumera dune, lumera dune retoriko da Juan Miguel jaune, Juan Miguel jaune Andria largune, lumera dune, lumera dune retoriko da Juan Miguel jaune, Juan Miguel jaune Andria largune, lumera dune, dune. Biarretorriko da Juan Miguel Jaune, Juan Miguel Jaune Biarretorriko da Juan Miguel Jaune Biarretorriko da Juan Miguel Jaune Biarretorriko da Juan Miguel Jaune da Juan Miguel Jaune Andria Largune, Lumera Dune, Lumera Dune Bihar Torriko da Juan Miguel Jaune Juan Miguel Jaune Andria alargune Lumera dune Lumera dune Bihar da Juan Miguel Jaune Juan Miguel Jaune Da Juan Miguel Jaune Juan Miguel Jaune jaune, Juan Miguel jaune. Hala beraz, kalakan taldea eta gurekin dugu zuzenean San Eh, Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour et euh, bonsoir à tout le monde. Euh. voilà, Philippe Achirito Garay, euh, beraz gurekin dugu zuzenean San Tique. Comment vas-tu Très bien, très bien. un bonsoir à mon frère là, ah, Robert. Et euh, euh, et bon, et bien sûr, euh, j'étais un peu surprise pour entendre euh, Pascal. bonsoir Pascal. Voilà, Pascal, qui vient de nous quitter à l'instant. Ah. Elle voilà. était pressée. Hein. C'est comme les hirondelles. C'est comme ça. Ah, oui, tout à fait. Et, comment, et... comment on dit les hirondelles en anglais On cherchait le mot. Euh, bonjour, Robert, je crois qu'il était bien à, Sparrow, je okay. Thanks, buddy. Sparrow. Et euh, on, doit, on doit connaître ça très bien chez nous parce que on a une hirondelle dans notre, euh, dans notre famille. Notre euh, arrière-grand-mère est immigrée de Fago à Aragon, à, à Moléon. Et puis, bon, notre grand-mère, la fille de notre arrière-grand-mère, elle est venue à San Francisco. Alors, pour Robert et moi, on connaît cette histoire très bien. On a, on a de la famille encore à Moléon. Ah ben dis donc, la... dis-moi Philippe, tant que je te tiens au bout du fil, c'est quoi un peu l'actu là à San Francisco Bon, bon euh, en, parlant du diaspora basque, euh, des, fois ça marche très fort. Euh, j'étais en, en, train d'écouter Johnny Curchet en direct sur, sur l'Internet il y a quelques moments. Et puis il y a M. Pancho Echegoen qui m'a appelé. Il, il est de, l'Institut culturel basque à Usterati, que à Pascal a euh, parlé un, peu. Alors, il est en train de faire une visite officielle avec euh, le, gouvernement euh, des États-Unis. Alors, il va visiter San Francisco cette semaine. On, va faire des réunions avec lui. D'accord. Et aussi, aussi on, a, on a monsieur Oscar Alegria de euh, Irunia, la Faroa, qui est en San Francisco à ce moment et il présente son euh, film Emak Bakia. Oui. Au San Francisco International Film Festival. Basque Educational Center. Oui, non, après, il va montrer euh, chez nous le 17 mai au centre basque. Oui, tout à fait. D'accord. Et voilà, c'est. Et très bien. comment va Jean-Paul Barthes Très bien, je, l'ai vu euh, vendredi au Centre Basque. Il jouait tous les vendredis à soir, à pas ah, il joue à la Pala. Alors, euh, il, va très bien. D'accord. Euh, Philippe, une question qui nous travaille pas mal avec Robert. Quand est-ce que tu reviens vers nous, ici, au pays <laughs> Oui, en, 2014, je, je, pense. Ou Robert va venir ici, je ne sais pas. Ah, on va, on va pas bagarrer euh, sur ce <laughs> sujet quand même. Hein. si, si, si, si c'est Robert qui vient, il m'amène dans la valise avec lui. je me fais tout petit. <laughs> bon, Philippe, merci beaucoup de nous avoir appelés. Oui, et euh, pour 8 euh, mm. euh, RLDA Sénéane pour votre anniversaire. Et j'espère que la prochaine émission, dimanche juin. Le 2 juin on a notre pique-nique euh, que matin obliac a parlé. Euh, on a le pique-nique le même jour. On va essayer de euh, transmettre l'émission en direct au, oui, pique-nique en plein ça ça, serait, bien parce qu'en plus c'est une émission spéciale pour les 40 ans de Neighbor. Voilà. Ça va être euh, le 40e anniversaire de Neibo aux États-Unis. On va faire une émission spéciale euh, sur Neibo avec euh, donc, on va essayer d'avoir Valérie et Charen en direct au téléphone. On va avoir pas mal de gens comme ça. Donc une spéciale sur Neibo. Donc ce serait bien qu'effectivement, euh, ben tiens, ce serait génial même si pendant le pique-nique. Avec Adelaide et tout ça ici, ça va être super. Ouais, il faut qu'elle vienne. <laughs> oh, elle va venir. Adelaide, Adelaide, Nunzila, Galdua Parisien. <laughs> Ah oui, oui, très bien. Ok, bonne continuation. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup Philippe. Ok, adio. Adio. adio. Ben euh, Philippe beraz, Garay Xerrito garrai eginuen zuzenean euh, San Franciscotik. Uh, hemen, ere eh, eh, bai, eh, gomiten artean hein, ikusten ginuen, ere bai, bon, uh, Matin Errekart, Belas, euh, beraz, berak, bere sagarnuarekin, hein, bazen, uh, beraz, errandu gure bai Matin Noblia, San Francisco Negonadena dena, eta Amerikako top chef saioan parte hartu duena, eta badut hemen eraintzinean beste bat, Angela Mejía Sarakaskilavia. ¿Cómo estás, Angela? Estoy bien, ¿y vos? Ah, muy bien, muy bien. Me encanta cuando tú eres aquí, cuando tú eres acá con nosotros. Ah, ah, ¿Si <laughs> entiendes lo que digo? <laughs> Eh, cómo hablo? ¿En castellano o en francés? Porque en lo que no sé. Lo, que, quiera. No, bueno, en francés. De acuerdo. para que todos se enteren. No el hacer la traducción. Vale, pues. uh, <laughs> bonsoir. Alors moi, ben, je, suis là d'abord, je voudrais euh, voilà, Sorionak Latia, mais euh, surtout, et surtout, plus qu'Agureyatia d'ailleurs, un Sorionak Adelaide. Ça, je préfère. Alors, je sais qu'elle n'est pas là. Elle Adélaïde, euh, voilà, Donc, euh, j'espère qu'elle m'entend, j'espère qu'elle m'entendra. Donc voilà, un gros bisou, ma belle, et plein de belles choses. Voilà, moi, je voudrais parler de voilà. donc, euh, excuse-moi de couper tant que j'y suis. Raïtanou bakarik Adélaïde Shortuda, bost bostean, maiatzaren bostean, bost bost. Ni Shortuna, est sorti sorti, Robert Bedelati. Et C'est la deuxième fois que tu me la sors celle-là. mais bon, les autres voilà. <laughs> À lâcher. <laughs> Je te rends la parole. Non, non, mais on va refaire la même chose quand ce sera ton anniversaire. Et donc euh, voilà, moi je voulais parler de voilà de ce qui va se passer euh, un petit peu là euh, à l'automne. On n'est pas encore au printemps parce qu'il fait mauvais, mais cet automne au Pays Basque, donc à Andaï, il va y avoir. c'est en train de, se mettre bien en place là, ça y est, c'est parti. De toute façon, on ne peut pas faire de marche arrière. Hein. Euh, a Film Festival, un festival de courts métrages qui traite des, des minorités ethniques et linguistiques. Donc, euh, c'est Beguiladac qui organise mon association. Ah <laughs> Donc, j'en suis très fière. Et euh, les, inscriptions ont commencé. Et moi, j'aimerais bien faire un appel aux réalisateurs euh, du Pays Basque de ce côté-ci. Parce qu'on n'en a pas encore. On en a déjà au niveau international, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique, de, de l'Australie et puis d'autres pays. Et, alors il y aura une compétition, donc la compétition internationale, mais il y a aussi une compétition Euskadi-Aquitaine. Et moi j'aimerais, parce qu'ici on a des gens qui valent vraiment, euh, qui valent vraiment le coup.